A goin gontan grabatzen doneo, ze, kontxo, gertatzen zaion. A goin gontan ba, eske, volumen de grabación tope jarrita dauke. A ber,